Kurwo bliznę z mnie całego Śmierdzących pach roba ostranego Na koniec weźmie mojego ciściora Dopiero wtedy się zadowola Torba mi lizę Kakał mi wyliz Wyliz mi z robaty Zgrzywa mi wyliz Torba mi lizę Kakał mi wyliz byli mi zdrowa i z mi wylic Potem się was krocy zbyda, dupił cię, zbyda jebą, jeb i jebą, a ty tusta się. A jak się tusta na twój kryt, jest to rok, jest to rok, lidę moja żyć. Torba mi lidę, kakao mi bilis, byli mi zdrowa i z mi byli! Torba mi lidę, kakao mi bilis, byli mi zdrowa i z mi byli! na dup, dup na ciebie jest seros Brazisz mi kakał twój żadny nos Jeb, jeb, jeb, jeb, jeb, jeb, jeb, jeb, ty ci jedna Jak nie mi wybiec chciała bakać mi stwierdza Torba mi lizek, kanał mi wylis Wybiec mi z robawki, z grzyba mi wylis Torba mi lizek, kakał mi wylis Wybiec mi z robawki, z grzyba mi wylis taką fajną z ciebie dupa Nie umiesz mnie zadowolić Widać jednak, że się staro Nie chcę ci pierdolić Ale jestem na koniec Torba mi lizy, kakał mi wylis Wylis mi zdrowa i zgrzyba mi wylis Torba mi lizy, kakał mi wylis Wylis mi zdrowa i zgrzyba mi wylis I zgrzyba mi wylis Wylis mój